Pan z Wami. Słowa Świętego Ewangelia podle Mateusza. Gdyż przyszli Jeziś do Kafarna, przystąpił k niemu jeden setnik z prośbą. Pane, mój służebnik leży doma ochyrnuly, a chroznie se trapi. Jeziś mu rzekł, przyjdę, a uzdrawim ho. Setnik wszak odpowiedział – Pane, nie zasloužím si, abys vešel do mego domu. Ale rzeknij jen słowo, a mój służebnik bude uzdraven. Brzdyć ja jestem człowiek podrzizeny, ale mam pod sobą wojaki. Rzeknu jednomu di, a idę, a, idemu, a innemu przyjdź, a przyjdę. A swemu służebnikowi udzielaj to, a udziela to. Gdyż to Jezus usłyszał, подивил se a řekli těm, kdo ho doprovázeli. Amen pravím vám, takovou víru jsem v izraelském národě nenašel u nikoho. Ale říkám vám, mnoho jich přijde od východu i od západu a zaujmou místo u stolu s Abrahamem, Izákem a Jakubem w království. Slyšeli Słyszeliśmy Słowo Boží. bratrze, sestry. Swaty Franciszek Ksawerski pocházel ze španělské Nawarry. Mladí prožil w obdobie politycznych boju o nezávislost, za których padł i rodny hrad. Przy studiach w Paryżu se seznamil z Petrem Faberem a z Ignacem z Loyoli, którzy se w roce 1534 przy zakładaniu radu jezuitu stali jeho spolu bratry. Od roku 1537 był kniezem, a od roku 1541 Chorliwie, a uspiesznie chlasał Ewangelium w Indii, na Ceylonu, na Molukach, a w Japońsku. O swe czynności psal Ignacowi do Rzyma Wytrwale sam chodil po vesnicích a všechny dosud nepokřtěné děti jsem omyval posvatnou křestní vodou. Křtem jsem tak očistil ohromné množství dětí, které takřka nerozeznali prawą ruku od lewe. Ty dzieci mnie wszak nenechali ani pomodlit brewiarz, do końca ani naid, naist, a wyspad dokud sem je ne naučil nejakou A tu jsem pochopil, że prawie oni są tymi, którym patrzy nebeskie królestwo. Z mnoha lidí se v této oblasti nestanou křesťané jen proto, że prostě není, kdo by z nich křesťany udělal. A tak se mi často vtírá myšlenka, żebych miał obejść všechny akademickie instituce po całej Europie, a chlabnie Pařížskou uniwersytu, a všude křičet jako smyslu zbaweny, abych ty, w nichż je widz uczeności neż laski, wyburcował wolanim, Jak straszne je mnóstwo tych, do se wasi winą nie dostaną do nebe, a życi se do pekla. Kežby o niem lidem leżela tato starost na a aspoň tak, jako piestowani wiedy, aby jedną mohli Bohu sloužit, sloužit účty nejen ze ale ze wszech zwierzenych grzywem. A każby prawdu, co najwice z nich, było tą myślenką tolik wywedeno z klidu, aby se oddali rozimani o Bożych wiecech, a poprzali słuchuch lasu, którym w nich promlouwa Pan. Aby nechali straną vlastní touchy a věci lidské a šli bez vyhrad za hlasem Božím a Boží vůli. A z celého srdce by zvolali, Pane, tady mnie masz, co mam udzielać? Bratrze, sestry, Franciszek, nie miał żadne inne cile nad spasu dusi. Ta była v jeho srdci a životě tím nejdůležitějším. Nakolik mi leží na srdci spasa duši, za které nesu zodpovědnost w rodzinie, w szerszym społeczeństwie ludzi, z nimiż se stykam, ostatnimi we świecie, we wlasti, a w Europie.